azaroak amazazpi gaur astelena da eta hau berriun albistegia duzue berriozar irratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi? Bai, garasi emakumen ganako indarkeria zabatzeko noazio arteko egunaren baitan jarduerak hasi dira dagoeneko berriozaren. Emakume gazte izuzendutako talier horretan sare sozialetan ematen den genero indarkeriaren prebentzioa lantzen ari da. Lameak Nafarrako emakume gazteen taldeak eskinita, tailerraren bigarren saioak aur astelenarekin ospatuko da, atxaldeko segietatik zortziak bitarte berriozarko gaztelekoan. Hortxe, amaia zalba, berdintasun teknikariaren itzak tailerrari dagokionean. La idea es juntar a, un grupo de chicas, que bueno, ya hay varias apuntadas, para trabajar un poco la prevención de la violencia de género en las redes sociales. Eh, redes sociales como WhatsApp, eh, Facebook, Twitter, Twenty, todas estas en las que estamos todo el día metidas, ¿no? Y ver un poco pues qué mensajes, qué conductas, qué, qué, imágenes, cómo se da el sexismo en esas redes sociales, cómo lo permitimos o cómo lo, tratamos como algo normal, ¿no? Y que, y que ellas, o bueno, yo también estaré, ¿no? Identifiquemos un poco cómo se da la violencia hacia las mujeres ahí, porque tenemos súper claro qué tipo de violencias físicas sobre todo son las que afectan a las mujeres, pero antes de todo esto es que hay un mogollón más, ¿no? Y las redes sociales están llenas. Bertzo Baskariako txartelak salgai dagoeneko. Sustrai, kulina urtengo xilaba txapelketan txapeldun eta jone uria bizkaitarra 2000 amargarren urtean kustaldeko txapelketan txapeldun izan zena, perrio zarren izango dira aurrengo larun batean zorrokak antolatu duen Bertzo Baskarian parte hartzen Baskaria zuloalai elkartean eginen da eta txartelak kale berri tabernan eta ekodin ekian salgai izanen dira. Azolatxoen astea pasaden ostiralean hasi zen bigarnez Gazolatxoen astearen bigarren edizioa izango da aurtengoa eta esan bezala pasaden ustiralean hasi ziren taberna berriu zartarrak gazolatxoak sukaldatzen. Aurten parte hartzen duten ama bost tabernek euroren truke gazolatxoa eta ardoa, garagardoa edota mustua eskaintzen ari dira. Jarraian Julian Amatriain gazolatxoen astearen antolatzailearen hitzak hortxe. Ara una gazolika kalentika, un, un vinillo, una cerveza, yo creo que la gente lo cogerá con gusto y saldrá y, y yo creo que, que los bares esperemos movernos bastante bien. eta segidan asteburuko futbol partiden ebaitzekin irekiko dugu gaurko kirolen atala. Bai, xabe gazteak altxasuko zelaian altxasuaren kontra lehiatu ziren, sei eta utxi galduz, erregionalean neskak jardoiren aurka, utxe eta utxi berdin du erregionaleko mutilak aldiz, partida galdu zuten bat eta hiru aurrerako nesken aurkakoa, Kadete kategorian talde taldekoak bat eta bigaldu, eta B taldekoek berdin du bat eta bat. Lehenak altxasuren aurkaleiatu ziren eta bigarrenak. Kadete betaldekoek atarra biren kontra. Horixek berriozar futbol elkarteari dagozkien talde nagusien. astebukaerako erako emaitzak. Marcelo Ferreira ostegun honetan Brasilera abiatuko da World Boxing Union txapelketan lehen postua bir borrokatzera. Marcelo Ferreira boxialari berrio zartarra munduko txapelketan kruzero kotegorian garaile titula mantentzeko asmoz borrokatuko da. Ferreirak Saul Fara hogeita mairu urteko bolibatarra ezango du aurkari borrokaldi berdinean Marcelok orain arte jabe gabe gonden titulo bat ere eskuratu halko du. Borroka eguna abiatuko abenduaren amostian izango da. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer diogarko iragarpenak garazi zerua goizalean odeitxu gongo dela dio gaurroko iragarpenak, jarratxalde gabean odeia gutxitu ingo dira, egunaren amaieran zerua tarteka odeitxu geratuz. Zaparra da txiki ertainak botako ditu gaur eta mende balosa aizea olbizia ebiliko da atxaldean, xabi, ipar, mende baldekoan nagusituz eta temperaturi daukionean maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira gaur. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dakionez informazio gehiago datu zen orduetan eta berrio zar irratiaren sintonian FMko egun puntu zorzean edo orduro Interneten euzkiplaza.neten. Thank